Be ba, badakiko ekainetik goiti problema batzu gelditu diera, eta hori izan da Ulis eh, klaseak, zaitasun dituzten ahorrentzat uh, eh, klaseak bat diela eki eskola batean, geizki kontatua izan da, eta azparnen eta eman ezagun ere azkainen, be klaseak tapatu, ofan, sobra beteak diela, uh, eh, kopruak geizki kondutan hartuak izan ko. gero rokorki ba ekibu ere espoletan, itxasun problemak bat diela,

Horrez gain bat dira ele bakardun klaseak eta hor ere be, problemak sortzen dira bereziki baionan eta olako leku bat zuetan nun eman zagun baionan egun kasle gehiago apopres izanen diela sartze honetan.